Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Evo nas i druga džuma i deseti džuz, uri tretina Ramazana. Šta je no, prva trećina je oprost, šta ono vidjeti, Pa oprost i onda otkup od vatri, tri. Tako ide. Kako ide u hadisu? Prva trećina Ramazana, oprost, druga rahmet, a zadnja trećina ono, oslobađena džehenema. Evo, ulazimo u drugu trećinu ili završavamo treći dio Ramazana, deseti džuziju, deveti dan Ramazana. Ovdje ima suru Teubu. Sura bez bismili i Teuba znači pokajanje. Kad neko dobe dođe, kad se iznutra pokaje. A ovo je stakvrla, to je traženje oprosta. A Teuba je kajanje. Kad nešto uradiš, pa ti iznutra teško. Ne moraš ni vika da se pokaju. Vidi se ni sam kad se pokaje. Jel se razumili? Ti sam na sebi, na tebi se vidi kad nisi raspolažen, kad ti nešto... No i sam se vidi meni više kad je auto tako Neće dalje tamo kod elektrane mnogo ne naplatne rampi. Svake namre mogu i najmeni policajci su vidjeli da je više, da me glava boli, da ne mogu dalje. Ali mi je drago kad ima ljudi fini Eto, tog čovjeka ne znam, samo što je sa strane. Ajde, kod mene na iftar, skloni auto, ovdje je odmah. Moj viražu. I nije ženi pitao, to je čudo Božje da je smio reći, bujno na iftar, a nije žene čuo pitao. Ja se čudim njemu svakam čak, morat ćemo otići nešto hedije učiniti. Samo što je tako slobodno i odvažno rekao, bujnom kod mene. Bila je žena sa mnom, ne, ne, nisam ni sam. A valja zonu čovjeka na iftar, a ne pita ženi. On je muškarčina. Mu ne smije to svako stotinu, hiljada, jedan i svi reći, ako ne, pa neka imamo šta će, ali nema puno. E, dobro, idemo na ovu suru. Da se malo ja, malo, mene, nisam ja baš podvinkla. Pa nisam. Pali mene. A kažu, kad čovjek nije zdrav, ništa mu nije slatko. Džaba ti pare, džaba ti sve kad nisi zdrav. Ono kaže, nije zdrav si Roma nego bolesan kralj. Šta ti vredi što si kralj kad si bolestan? Onda kad si zdrav, imaš da danas pojesti, reci alhamdulillah. Kažeš, nemaš sad sutra. Pa i ono što ima, ne znam, kuće sa haranom, možda će dosta umreti, pa neće nimi to Imaš da danas i dobro pa je. Iza rakijetom ti etan kaže Allah Želešana, ikada se borite sa nekom skupinom, budite čvrsti i Allaha spomenite mnogo da biste se spasili. Znači i u borbi se mora Allah i kad završite namaz, kad je kratko rula, opet spominjte Boga. Pa šta si sad radio se klanju? To je bila direktna veza. A kad završiš namaz, opet Allah spominje. To ono kad ti dobro negdje praškuješ, ideš s teperića, a i ti na teperića. Eto, to je, što se razumije. A jedno čekaš, kaš opet na teperića. Ili kad daškuješ s surom, kod dok se nekad daškole golilo. Ja znam, čuo sam Boga ljudi, da su se vraćali ponovo, da vide da nije drugi došao pod prozor. To je ljubav, to je energija, to je ono, ide od nje, ideš, a se si sa njom. E to je namaz, kad završiš namaz, ide li misliš o ljepoti, o, o, zikru Allahu, spominješ Allaha ponovo. Eto, široka je to tema spominjanja Boga. Zašto mi vićemo stakula kad predamo selam? Šta smo grišili pa da vićemo Bože oprosti? Što vićemo? Nisi zjanio ništa, pa vićeš Bože oprosti, klanio, vićeš oprosti. Šta oprosti? Pa zato što smo klanjala nismo u vezi bili dobro. Pa god reknemo Jarabi, evo mi s tobom pričala, ko zna smo bili. Jeste razumeli? Isto bi trebao reći curi s koju ne voliš, izvini djevojko, prosti, ja sam s tobom pričao, ali ko zna gdje sam bio. Onaj kad je pričao ona, ona zaspala, lahan zaspala na, na prozoru, hrči. A on dole se raspričao, mislio da je zainteresuo. Jer je navio joj spavao. Sad moraš znam se koliko je vrijeme kad je zaspala na prozoru. Ili je možda bila umorna, ko zna prije se ja sam vladala. E, e znači, vi ćemo oprostiti zato da nismo bili u dobroj konekciji. Idemo dalje. E, ovdje se govori dosta o borbi. Ova sura je govori puno o borbi, pa govori tamo spremite konje i sve što imate. Sve što imate kao sultan pati, koliko se on pripremio do kad je Stambol osvajao. Salahuđine Jubi je pripremio se 15 godina da Jerusalem puc oslobodi. I rekao je, neće se nasmijati dok ne oslobodi Jerusalem. I nije se nasmio. I onda kad ga oslobodio, onda je se nasmio. I rekao, sad ja imam šta da ti kažem. Evo me, oslobodio sam sve to mjesto. Ali 15 godina radi, znači pripremio se, pa ja ovdje govori pripremite. Pa konji koji su za to ili oružje, kako god hoćete, konju, da se specijalno spominju konji, i njegovo vršenje nužde, e, e, njegov hod, sve će Allah opisati kao sadaka. ako su konji za zabavu, to je proklestvo. Za čejf. Kao što kad neko drži šćene radi čejfa, svaki dan gubi brdo se vapa. Skoro mi jedno dijete priča krepala na šćene, kada je morao pola tablete i pola. Rekao, nema ga više ni nabavljati. Sad prižali i dobro je. Što mora žaliti za šćene? Plaći dijete za šene. A što se ga rekao držao? Kada je eto onako kada se igramo. Evo, znači, ko drži štene radi hobija, gubi svaki dan brdo se vapa. Crna šena su šeitan, džini. Da znate biti tu. crna šena ekstra su posebno, znači biti više i tako. A ko drži da čije to vakce sasta razumete. Mačku drža u je ljepota, sunnet. Ona je najčišća, on čak kaže mačka kad prijede, ko ima brohitis, nek leži pored mačke da, da mu čisti zrak. Mačka je čišća životinja od insana. Duplo čišća. Njezina pljuvačka je čišća od naše pljuvačke. I zato je Evo Hurere prozvan otcem mačkici, jer je iskružio da je mačka ležala, iskružio onaj džube i onda mu šumu, Da ne probudi mačku. Eto, mačka je posebna životinja. A šćene, kad te oliže, treba sedam puta vodom oprati. Toliko je šćene prljavo. Drugo je šćene da ti čuva kuću i ovce. To je potrebno. To stoji, to nije problem. Ako ti je kuća na samoći i čuvaš, držiš šćene da ti kuću čuva ili stado u redu, ili lovački pas ali ćene zbog čeifa, to je problem. Jedan kad je tio negdje da bude postanar, na zapadu tražio za kiriju, tako sve rekao, koliko imaš kada je djece, pita ga na zapadu. Kad je petero, kad je ne mene. Puno djece, ne mene, kad dosta, to šta će mi. A jedan se javi ponovo, sam da vidi šta će biti. Petro Šenadi, more, kaže, samo ne Petro djeci. Mori sa Petro Šenadi, a ne sa se Petro djeci. On je namjerno kasnije ima Petro Šenadi da vidi mora sa ženama, more, ali da mogu, ne može sa djecom. Naher. Naher, kaže, kad bi žena progovorila, ostali bi i bez posljednjih jarana. <laughs> kaže, oni znali priču. E, evo vidimo. Ovdje se govori o umjeru pravi Allahove vojske. 20 naprema 200, 100 naprema 1000. Kaže, ako vas bude 20, mora pobijediti njih 200. Ako vas bude 100, mora 1000. Jedan na 50, ovako 20 na 200, koliko to ide? Koliko više? Ja. A na Muti je bila jedna najveće čudo, možda jedna mođiza, ne znam kako bi rekli, karame se desilo. Tu Halid ibn Velid nije izgubio, tri su vojskođe poginuli. A 12, 12 svega poginuli. 9 vojnika i tri vojskođe. Koliko je tu sad omjer vojskođe? Jedan, na svaka tri vojnika jedan je vojskođa poginuo. Znači, od tri hiljade boraca na moti, tamo jednom mjestu, kad su s kršćanima se borili. hiljada je bilo kršćana, a tri 3.000 muslimana. I nisu izgubili bitku. A nisu ni pobjedili, a nisu izgubili. hiljada i tri 3.000. Evo i to je zabilježila istorija. Halid je neku strašno stvorio s vojskom tako da smisli Bog zna koliko ima. To je jedini vojskovođa koji nikad nije bitke izgubio. Halid ibn velik. I nije bilo na tijelu ožitka mjesta da nije bilo ranjen. A kaže, umirem kod Eva. Umirem kod na postari, a izazivo je smrt. Tražio je smrt na lahom puta, nima umre. Jer ne moraš ti poginuti kad ti hoćeš, nego Allah određiva. Eto, to je bio jedan gospođa koji kao mušnik nije bitke gubio, jer je na Uhudu pobjedio dok nije bio primio Islam. Ovdje se govori o od mušnika. Mušnici su neđes, Allah naziva nečistoću I kaže, Allah i poslanik se odriče od mušika Ibrahim je se morao odreći svog oca jer je mušnik, jer je kipa I nema veze što si pametan, neki ko hoće. Nema pravo ni da moli za njih, ni oprosta im ne mreš I ne traže, njima nema oprosta. Mušrici, znači, to je, evo, Allah se i kako kazuje, posve ove godine, kad je Meka oslobođena, ja trebano mesđi harame hada. Nema više da se približavaju Mekke, nema nema ne neđes, ne Jesi li čuo šta je neđasa, Neđaset, mušrik, Allah nazva nečistoćom. Allah i tako zove i ja neću tu ulaziti. Nema da se primiču do Hanama. Dalje kaže, e, ako su vam vaši očevi, vaše žene, vaša postelja, vaša trgovina, vaši stanovi, draži od Allaha i poslanika i borbeni njegovom putu čekajte Allahu kaznu. Znači, bilo šta da ti draže od Allaha i njegovog poslanika, čekaj kaznu. Bogu majtu, mene je strah gdje smo mi, ali nadamo se mi Allahove milosti, ali ovo je strašno kad vidiš da nam je sve u red priče nego Allaho zadovoljstvo. I otac i mati, i žena i djeca i trgovina, sve je nekako ispred Allah na zadnjem mjestu. Ali eto, mi se nadamo, borimo, nisu svi ajte ovako zastrašujući kao ova što je u ovoj Čak nemojte uzmati ni svoje sinove, ni svoje braću, ni svoje očeve za prijatelja ako vole više kufr od vjerovanja. Znači, imaš oca, ne voli ni kufr. Nemoj ga za prijatelja uzmati. Hidžra, ovdje se spominje hidžra, la sam kad su pivu pečeni, reče rečena ali islamu, ne boj se, ne ne boj se, nego ne žalosti se. Allah je s vama. Nije rekao ne boj se. Zašto? Ti su radio što je do tebe, nemoj se sažalosti. Što god da bude, dobro je. Najljepše u životu kad ti nešto uradiš, ono što si mogu. I onda ti nemaš sa šta puno žaliti kad si uradio što je do tebe. Imao si oca i matinu, uradio što je do tebe. Radio si sa djecom, sa ženom što je do tebe. Prema komšama, pa, pa nek pogineš, umriješ. Nećeš se puno križat savjesti mučiti. E to je ono, nemoj se žalosti. Ali ako nisi uradio, pa ti onda žao oca i matine, žao djeci, djece, žao ti žene, kad žena umre, kad joj treba sam biti bolji, djeca kad je već Znači, sad se žališ, ali te još imaš priliku, Nemoj budi dobar. Budi ti dobar zbog sebe, pa da ne bi se puno žalosti šta god da se desi. Zato je rečeno ali islamu, nemoj se žalostiti. Ostavi vas Aliju da dati njegov metak mušnika koji izdržali kod njega. Svi su osvabi otišli, eto ti zadnji ideš, sve pripremio sam teren, sve su radio i nemoj da se žalostiš. E, ovdje se govori kome se daje zekijat u ovoj kao pa se spominju oni koji su na ovom putu, islamska zajednica, bjednici, miskini, fukara, oni čije srce treba pridobiti za Islamu koji imaju takve, ako znaš da kad mu dadneš para da će zavoliti islam, koji se kupljaju iz zekijat, zarobljenici, dužnici. Znate da se čovjek koji je dužan mora zekijat koji je dobro dužan, koji je zarobljen, zatvoren. I oni koji su na ovom putu i kad neki put je postane bez para, pa mu dadneš da mora dalje putovati. To su kategorije kojima se daje zekat i to su tu ulazi islamska zajednica koja je evo proglasila ovdje da mi smo dužni kao njoj instituciji davati zekat jer je ona institucija, mi nismo institucija. Sad me jedan pita na poruci, moram dati za džamiju kupovu nešto pa kada mora tu biti zekat. Pa ne moraš džamiju dati zekat, moraš instituciju dati. A ona ne dijeli dalje da će dati za džamiju i za ono. Ne može tako, znači mora se davati organizovano. Zekat je porez i on ide PS-u, ono kako bi rekli, po pravilu službi, ne mora po čeifu, nego po PS-u. Znači, Zekija se daje po PS-u, a Sadaka mora ići po čeifu. Jesi sad razumno? Hajde tako finišimo. Sadaka mora po čeifu, ono ko ti skontaš idem da to A Zekat ide po PS-u. Kako je rečeno? Pa nek, oni odgovaraju koji su rekli. Ima tri vrste sirotinje. Kad već tražimo sirotinje, kad tražimo, koja je sirotinja? Znate li tri vrste sirotinje? Po hladinicu je siromašan? Ko nema krova nad glavom, Ko ima danas šta ručat, večerat nije sirotnja. Ne mora sutra nimati. Znači, ko nema krova nad glavom, znači on je baš za pomoć. Njemu se mora, on je prava sirotnja. Dalje, ko nije u redu mozgu i ko ne mere hoda, ko je nepokretan, to su sirotnje. Ali država i to je, ja vjerujem, kogod ima nekoga ko nije dobro u mozgu, država daje. Država daje i što čak na kući na njega. Zato bi ja ovako skonto, možda najbolje islamsku zajednicu, tu se najsigurniji, pa neko ne govaraju koliko kuće da. Pođeš računat i vid ima koji traži, objavljuju devet može, a lažu. Nije sve ni baš tako kad se priča. Ali eto, ako vi nađete nekoga, vi se tu uputite sad, sad ako na u islamsku zajednicu. Zekijat je porez. Evo da završavamo, e, Vjernici su prijatelji jednim drugima, a monapici su jedni drugima. Znači, i oni su jedni drugima. E, oni naređuju zlo, a odvraćaju dobro. A vjernici naređuju dobro, a odvraćaju od zla. Znači, suprotno. Monapici naređuju zlo, a odvraćaju od dobra. I, kaže, oni, kad bi bilo rečeno da idu u borbu, govorili bi, kućete vruće, a kare kunaru džahenname harra, reći vatra je vruća i 70 puta je žešća nego ova tako u Hadisu stoji. Pa zato jer plaćate, i pravite se da plaćate, jer stanovnici vatri i plaću, suze im teku kao potaci od strahoti dženama. Ne da pripadamo, ali dženem je takav kakav je. Pa jedan, kad je molio slunuć Allah, na, klanju i na kraju kaže, eto Arabi, ne znam, stid me vikat, tražit dženet, ne znam da li sam za dženeta, ali eto bar, spasi me, džehennema, pa bi ja rekao da nas Allah sačuva džehennema, amin,